вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці рана ці позна хаосу і расчараванню прыходзіць канец тое што у беларусаў няма свайго кінематографу даўно стала расхожым уяўленнем прадметам горычы і кпінаў у хоць гэта прынамсі не зусім так. Але такога кіно грамадска-палітычнага, якое б годна адлюстроўвала час, у якім мы жывем, якое хацелася б пераглядаць і паказваць іншым, якім хацелася б прадстаўляць сваю краіну ў свеце, такога кіно ў поўнай меры не было. Дакументалістыка апошніх дзесяці гадоў распавядала альбо пра рэчы прыватныя, альбо высмейвала рэчаіснасць, або малявала яе мусова чорнымі фарбамі. Мне згадваецца, як у некаторых фільмах аўтары пачыналі расповед пра Беларусь сцэнамі рубкі свіной тушы на камароўскім рынку ў Менску ці шабасам сатаністаў, якія укрыжоўваюць сабаку пры гэтым цалкам можна было зразумець стваральнікаў такіх фільмаў сапраўды ж дастала але такі настрой такія ілюстрацыі рэжысэрскай роспачы ніяк не спрыялі ані роздуму ані хоць якому прасвятленню наперадзе вачох замежных гледачоў паўставалі не апэрэтачны лукашенко ці тыя сатаністы а адносіны аўтараў да сваёй уласнай краіны Словом, даўно хацелася пабачыць кіно светлае і разумнае, у якім не было б гэтага рэжысэрскага дастала. І такое кіно з'явілася. Дзякуючы аўтару Віктару Корзуну, дзякуючы магічнаму збегу абставінаў, а найперш дзякуючы Васілю Быкаву. Галоўным жа героем фільма стаў наш народ. чалавек як і кожная жывая істота ад Бога нараджаецца свабодна. Ад нараджэння закладваецца ў чалавека інстынкт свабоды. Як бы жыццё не складвалася далейшае існаванне гэтай асобы, заўсёды у ім застаецца ў той ці іншай меры інстынктыўнае імкненне да свабоды. Апроч інсективне імкнення до свободи. У чоловіка ще є і соціальне наканування свободи. І менавіта у стані свободи чоловік може з найбільшим ефектом реалізувати себе як боське створення, по-перше, і по-друге, як громадське створення. Народ таксама можна паказваць по-рознаму. Можна выбіраць у вулічным натоўпе сінюшныя твары бамжоў ці якіх недарэкаў і калі пры гэтым за кадрам гаварыць пра Беларусь, ва ўяўленні гледача гэта і будзе Беларусь, сінюшная, калекая, страшная. Але гэтым разам мы бачым цалкам адваротную карціну магчыма, не памылюся, калі скажу, што ў гэтым фільме сабраныя найлепшыя твары Беларусі, прычым у момант прасвятлення смутку і надзеі. Радыё Свабода, вострая брама. У сённяшняй перадачы мы пераглядаем новы дакументальны фільм, які называецца Васіль быкаў вяртання і слухаем расповед рэжысэра гэтага фільма Віктара Корзуна. На гарадской прэм'еры фільма Васіль быкаў вяртання, якая адбылася месяц таму ў вільні у фондзе адкрытай літвы сабралася адмысловая публіка. знакамітыя інтэлектуалы, прыналежныя да беларускай, літоўскай, расейскай, польскай, гебрайскай культур. Знаны літоўскі культуролях пранас моркус казаў пра сваё ўражанне ад карэктнасці фільма аўтар абраў надзвычай рызыкоўны прыём. На працягу чвэрці гадзіны мы бачым на экране пахавальную працэсію, тое, што звычайна не эстэтызуецца, не ператвараецца ў мастацтва. І каб паказаць пахаванне як мастацтва, патрэбнае надзвычай далікатнае абыходжанне з матэрыялам. Рэжысэру гэта ўдалося, бо ён не спыняе ўвагі на знаках смерці камера плыве паўз людское мора што расцягнулася бясконцай чаргой да быкова на экране тысячи твараў на якіх у гэтую хвіліну адбілася самае лепшае што толькі ёсць у чалавечай душы момант ісціны у глядзенне на гэтыя твары папросту заварожвае гэтаксама заварожвае голас быкова за кадрам самы такі паказчык явны свабодны або не свабоды грамадства это так, эканамічны паказчык нацыі або грамадствы свабодныя жывуць добраўпарадкавана жывуць багата а нацыі не свабодныя заўсёды жывуць бедна распаўсюджанае такое меркаванне што ў стане закабалення заняволення Человек может дать больше. Мы это бачимо на прикладі нашої новішої історії з нацистського режиму або коммунистичного, когда у человека витискали усе, что только можно было, и це было недостатково. И только в самый останній час, на прикладі історії Совєтського Союзу або Росії, стало зрозуміло, что термія и закабалення – это не самый продуктивный. метад жыцця, што ёсць прыклады захаду, калі ў стане свабоды чалавек і грамаса могуць даць куды болей для цяперашняга свайго існавання, таксама для будучыня. сённяшнюю перадачу я запрасіў рэжысера фільма Віктара Корзуна, каб пагаварыць пра ягоны твор пра беларускае кіно і пра Васіля быкова. Наколькі я ведаю інтэрв'ю з пісьменнікам было запісанае задоўга да гэтага. Інтэрв'ю было запісана перад самым ад'ездам быкова за мяжу тады яшчэ ў Фінляндыю. І інтэрв'ю меркавалася ператварыць у фільм пра свабоду прынцыпе ён то і быў зроблены але публічна ён нідзе не дэманстраваўся бо ну як я зараз разумею было скажем так шмат цааўтараў і калі вот все кампрамісы былі улічаны і пажаданні атрымалася што ён як бы і не склаўся больш таго такое адчуванне што гэта інтэрв'ю само сябе закансервавала на вельмі доўгі час а выйшла гэта просто праз брак тэхнічны пры запісу менавіта гука і на той момант перашкоды нейкія гукі лішнія шумы цоканні не падлягалі вычысцы тэхнічна можна было зрабіць гэта толькі на кампутары а на той момант не такіх кампутараў не такіх праграм доступна не было і вот як не парадаксальна інтэрв'ю сябе просто закансервавала бо шукала адпаведны відэашэраг інакш кажучы праца над фільмам заняла не адзін год распавядзі калі ласка перад гісторыю і заадно пра свой уласны досвед у дакументальным кіно праца над фільм заняла три месяца а да гэтага 30 гадоў была падрыхтоўка э, вучоба э, досвед по вялікім рахунку можна сказаць што тывогуле як бы і дэбют бо да гэтага падчас вучобы у акадэміі мастацтву на рэжысуры рабіліся канешне там вучэбныя працы нейкія дыплёмныя працы штосьці рабілася на тэлевізіі тагачасна 94 третьем на проста эфіры былі яшчэ там кліпы на музычных кліпаў было трошку але нейкага такога самастойнага твору які б э, я палічыў што варта было б паказаць бадай што не было стылёва фільм не падобны да таго кіно што дагэтуль здымалася ў беларусі у прыватнасці грамадска палітычнае дакументальнае кіно у нас вельмі традыцыйная паводле формы твой фільм вылучаецца ён адначасова цалкам рэалістычны і гіпнатычны нібы нейкі шаманскі танец ці славутае балеро, вылучае шмат пазітыўнай энергіі. Чаго болей у ім арыентацыі на нейкія чужаземныя ўзоры ці тваёй уласнай вынаходлівасці. Фільм як бы рабіўся сам, як это не парадаксальна можа быць і не містычна гучыць. Нават не то, што рабіўся сам, а гэта працяг, гэта працяг апякунства над быкавым. Калі паглядзець на жыццё быкава, вот ты и выразы, что цудом выжил, цудом не посадили, цудом не расстреляли, цудом э, при всех пирожкодов выходили книги. У советский час э, при всех утисках и заборонах таки выходили книги. После у Беларуси, коли э, державные выдания просто раскидывали уже готовые наборы э, у друкарнях, раптом возникали проекты народной книги, и книги все равно выходили. И мне думается, что фільм стаўся от менавіта працягам лёсу быкова чаму э, назва такая василь быкаў вяртанне фармальнае вяртанне быкова на радзіму сталася вяртаннем да яго творчасці ўсёй беларусі і нездарма от гэта стыхі якая падчас пахавання існавала на вуліцах менска пацвердзіла тое што лады нават з гэтым не маглі справіцца і нават не пабаяліся туды блізка падыходзіць калі адчулі над чалавечую скажем так прыроду гэтага ўсяго радыё свабода вострая брама у сённяшняй перадачы мы пераглядаем новы дакументальны фільм які называецца васіль быкаў вяртання і слухаем расповед рэжысэра гэтага фільма Віктара Корзуна. Для того, каб дамагчыся свабоды, перш за ўсё трэба дамагчыся дзяржаўнасці. А для таго, каб дамагчыся дзяржаўнасць, трэба свядомаць сябе нацыі, асобнай нацыі. А гэта немагчыма без нацыянальнай выхаванай устойлівай нацыянальнай самасвядомасці. Усё гэта вельмі цесна звязана адно з адны. Таталітарныя сілы это выдатна разумеюць. І перш за ўсё яны пачынаюцца ключавога моманта яны адмаўляюць нацыі у яе асобнасці яны кажуць што не такой нацыі беларуска частка расійскай нацыі з гэта ўсё пачынаецца ствараецца прадумовай именно існаванне гэтай часткі именно як частка іншай нацыі а не цэлага бо калі дапусціць існаванне цэлага тады імперская ідэя у гэтым сэнсе церпіць фіаска аснове ўсё гэта працэса жыць мова мова. Ім перцавідатна ведаюць, што нацыя без мовы это не нацыя. Гэта ўжо палавіна імперскай перамогі. Але дадаць да гэтага яшчэ эканамічную нестабільнасць, эканамічны тотальны крызіс. Апроч таго яшчэ поўнае сілавое закабаленне ідэалагічна, то шансаў на дасягненне свабоды беларусамі застаецца вельмі няшмат. нават у спроб нацыянальнае адраджэнне. Ужо было некалькі ў нашай гісторыі. Яны былі рознай ступені эфектыўнасці, але яны ўсе канчаліся яшчэ большым заняволенні. яшчэ большай катастрофы. Так было у 17 стагоддзі, 19 стагоддзі, так было ў двадцатым стагоддзі. І калі гаварыць пра будучыню, так мы павінны ведаць, што у бліжэйшы час чакаць чаго-небудзь Кардинально в этом смысле немагчыма. Запатрабуецца еще и, может быть не одна такая спроба. Может быть целый шэраг спроб, которая некая з іх прывядзе да, да нашай мэты. падчас віленская прэм'еры калі пачалося абмеркаванне фільма вучоная славістка віленскага універсітэту алена куніцкая казала пра тое што рэжысэр падкрэслена не гвалтуе матэрыял не лепіць з яго сваіх схемаў і дазваляе матэрыялу нібы самому складацца ў агульную карціну а на музыколях марыя крупавес заўважыла што фільм ператварае быкова з пісьменніка і чалавека у пэўную метафізычную велічыню. Дык так вот зноў жа ёсць такая формула, э, вядомая ўсім, што трэба ўзяць і выкінуць усё лішняе. І тут яно цалкам падыходзіла, бо ідэя ўзнікла якраз у вільні. А, так выйшла, што мы з сябрамі ў дзень пахавання не прысутнічалі ў Мску. І калі мне распавядалі што от было много людзей чатыры гадзіны там яны затрымалі всю эту працэдуру развітання і все роўно не все маглі зайсці развітацыі пасля пайшлі на могілкі не проста самаповед уявіўся нейкай карцінкай а пасля я пачаў шукаць гэтую карцінку я толькі апошні момант абсалютна выпадкова я узяў матэрыял двух гадзіны аднаго аператара і літаральна ён супадаў з тым што што пленавалася. Радыё свабода вострая брама. У сённяшняй перадачы мы пераглядаем новы дакументальны фільм, які называецца Васіль быкаў вяртання і слухаем расповед рэжысэра гэтага фільма Віктара Корзуна. гледзячы фільм які цябе ўражвае звычайна адчуваеш патрэбу падзяліцца з іншымі і ў гэтым выпадку моцнае шкадаванне што яго не пабачаць у кожным беларускім доме хоць з аднаго боку у фільме няма нічога наўмысна апазіцыйнага ці нават палітызаванага А з іншага боку быкаў кажа рэчы абсалютна важныя ці проста цікавыя для кожнага беларуса. Давай уявім, што табе для паказу фільма на БТ прапанавалі б прыбраць некаторыя месцы. Ці гэта магчыма? Ясна, што БТ ніколі не пакажа праўду. Бо праўда, якая э, зафіксаваная дакументальная праўда, яна куды мацней за ўсе горы напісанага і знятага фальсіфікацыйнага матэрыяла. Таму сённяшняе БТ, якое ў прынцыпе не прымае быкава, яно не пакажа ніякі фільм пра быкава. Зноў жа э, настойваю на тым, што фільм мяне не пытаўся, дзе яго э, будзе магчымасць паказаць і дзе не будзе. Такой не думкі не было, это абсалютна ж немагчыма, бо выразаць усяго быкава і выразаць усю карцінку атрымалася. Таму што на відэа аграменная працэсія з бела-чырвоным белым сцягамі, А э, за кадрам э, быкаў кажа пра э, свабоду, пра незалежнасць зноў жа тое, што ні ў якім разе не пусціць афіцыйнае чынавенства. Цвёрды ведаю, што Беларусь не можа пайсці насуперак усеагульным сусветным або еўрапейскім працэсам. Яна рана ці позна пойдзе за ёру. І вельмі шкада, што это будзе позна, як заўсёды улады думаюць што можна вярнуць некуды назад что там саду нешта знойдзем тое чаго увесь свет шукае наперадзе гэта немагчыма ўсё гэта чрывато толькі ломкай ломкай маральнай псіхалагічнай эканамічнай і змарнаваным часам і ўрэшце мы пойдзем туды куды ідуць усе на сваім гістарычным шляху толькі страціўшы 5 10 15 20 можа 50 а можа і 100 год вот такі лёс у Нас, конечно, жахливый. Ну, что зробишь? Я не ведаю, кто тут больше виноват. Я думаю, что все-таки виновата нация. Тут є метафізична війна. як ты думаеш ці ўдалося табе сказаць пра быкава нешта новае або нешта дадаць да ягонага вобразу кіно сказала пра быкава і оно вярнула як мне падаецца от гэтаму затасканаму слову народны пісьменнік сапраўды сваю сутнасць А ці змяніўся твой асабісты погляд на быкава можна сказаць што ён па якім рахунку з'явіўся а не змяніўся бо зноў жа вот эта фармальнасць савецкага народнага пісьменніка асабліва праз школьную праграму звычайную савецкую зноў жа яна адхіляла чытачоў ад э, творчасці гэтых пісьменнікаў і тут я вымушаны быў перачытаць і э, амаль усяго быкава усю ягоную публіцыстыку шмат чаго перачытаў з крытыкі зразумеў што тут уже сказано ўсё што магло быць ад белага да чорнага і лепш за ўсё паказаць просто тое што ёсць і даць паслухаць тое што ёсць і ўсё і гэта дастаткова я правда не аптыміст але я такі песіміст который прагне каб яго на песімізм быў абвергнуты жыццём ці гісторыі ці нават апанентам я віленская прэм'ера показала что фільм вельмі добра сустракаюць замежныя гледачы ці плянуецца паказваць яго ў іншых краінах фільм э, жыве сваім жыццём ён раптам з'яўляецца дзесьцю у фінскім пэн-цэнтры ён э, з'яўляецца недзе ў варшаве прычым для гэта пакуль мы не робім ніякіх актыўных дзеянняў Дапускаю, што пасля нашай сённяшняй перадачы шмат хто з слухачоў захоча паглядзець гэты фільм бо хоць радыё і называюць кіно для сляпых але ніяк не ў гэтым выпадку тут абсалютна важная карцінка дзе можна паглядзець або набыць фільм у беларусі пакуль у менску можна набыць касету у месцах традыцыйных продажаў беларускай культурнай прадукцыі створаны сайт і там ёсць кантактныя эмейлы гучыць так гаш ці ціпі звычайныя але без ввв вяртання беларускай лацінкай кропка ат кропка тут бай таксама перадбай кропка нецярплівасць наших апалагетаў беларускасці яна з'яўляецца момантам адмоўным за вялікім імпэтам і вялікай нецярплівасцю следуе не меншае расчараванне не меншая катастрофа которые перажываюцца нацыі ўвогуле вельмі балюча. Трэба запасціся цярпеннем. Трэба запасціся цярпеннем. І за кожнай няўдалай спробай бачыць наступную і збіраць для яе сілу.